прикривши долонею. Оце привіз тобі, повідомив мало неурочисто. Бо я хаблак, і ти хаблак, а це фото мого діда, а твого виходить прадіда. Єдине фото залишилось. Моїм вертихвісткам воно ні до чого, а тобі, як продовжуючи віроду, дарую. Очі в дядька зволожилися, він подав фото старовинне на картоні. Прадід стояв прямо витягнувшись, немов йому наказали стояти струнко. Дивився напружений трохи злякано, і вуса в нього настовбурчилися. Хаблак знав, що прадід його Ілля Лукич народився ще з закріпацтва. Все життя прожив у Києві, столярував у різних хазіїв і закінчив робітником на фабриці імені Боженка. Помер він під час війни доживши до 80-річного віку на руках у дядька Тифона. Дядькові перед війною сповнилося 15, до армії його не взяли. У військове училище пішов Сергій в батько Антін, а дядько Тихін лишився з дідом, матір'ю та сестрою. Евакуюватися не пощастило. Зараз Хаблакова бабуся разом з дочкою мешкала в Ростові. Сергій з дядьком двічі їздив до неї, запрошував до себе. Але бабуся страх як боялася поїздів, не кажучи вже про літаки, і нікуди не виїздила з Ростова, на околиці якого мала невеличкий будиночок. Усе її життя обмежувалося городом і кількома фруктовими деревами, що росли на ділянці. Хаблак урочисто прилаштував фото прадіда на почесному місці, на полицю стелажа з книжками. Стояв і дивився на фото цього зовсім незнайомого чоловіка, який закладав колись основи їхнього роду хаблаків. Дивився на прадіда, а думав про батька. Прадід не був йому байдужий. Однак не знав його зовсім, а батька пам'ятав е, погано, але пам'ятав, як пестив його батько, і як полюбляв він перекидатися по батьковій спині. Вибонь батькові було боляче повернувся з фронту весь зранений, хворів, а невдовзі й помер. Але нічим і ніколи не виказував, що син робить йому боляче. Певно, саме цей біль і приносив йому насолоду. Від кого й терпіти, як не від сина. Прадід чимось нагадував батька, такий же високий, тонкий, ледь помітна зовсім батьківська іронічна зморшка торкалася його вуст. Портрет батька стояв поряд на стелажі. Перед ним Сергій ставив завжди квітку, одну квіточку в маленькій вазочці. Взимку, коли не було квітів, ставив листочок чи гілочку. Був переконаний, що батько знає про його синовню вірність. Зрештою, може, і не був переконаний остаточно, але так легше жилося, і Сергій не поважав би сам себе, якби зрадив цій звичці. Хаблак подумав трохи і поставив фото прадіда поруч із батьковим, з іншого боку вазочки. Батько схвалив би цей вияв синової вдячності. Сергієві навіть здалося, що тато посміхнувся, підбадьорюючи його славетний батько, найбільший авторитет в усьому світі. Дядько Тихін помітив цей племінників жест і розчулився бо вилив у чарку останні краплини горілки, став поруч Сергія і мовив нараз зовсім чужим голосом, в якому бриніли сльози. За тебе, діду мій, і щоб ти простив мене. Випив горілку одним ковтком. Сергій подивився на нього здивовано, і дядько раптом якось по-дитячому схлипнув, обтер очі тильним боком долоні. Потім махнув рукою і потяг племінника на диван. І швидко, наче боявся, що його зупинять, не дадуть виговоритися, а може, щоб не зникла думка, не тенькнула, як струна, що обірвалася від необережного доторку, почав. Отак воно трапилося, Сергійко, нікому не розповідав, тільки тобі, племінникові, можеш засудити мене навіть засудиш. Та що вже поробиш? Мушу розповісти і розповім бо ти крадіжками займаєшся, злодію ловиш. Ну і я тобі про крадіжку. Воно, правда, не зовсім і крадіжка, ніхто не судить за це, крім мене самого. Але ти збагнеш. Ми з твоїм батьком знаєш, як були, не розлий вода. Він старший на два роки і захищав мене завжди. Антін і розумний був і хоробрий, учився першим відмінником і в училище одразу екзамени здав. Жили ми з бабусею твоєю Федосією і прадідом, нехай земля йому буде пером, на Печерську, коло базару. Була така велика шиянівська вулиця. Тепер вона зветься, здається,